нејзината уста и фала ти што она е ревносен сведок за тебе на работата таму, семејството, кумшилоко и секаде кај што отиде Господи, она е жетварно на душите. Фала ти што не само што се е, туку и жне Господи души за тебе. Ние молиме сега тоа слово што ќе се да, плат, да падне на плодна почва од нашите срца, да менува животите. Господи, благослови за овиднина да се радува на многу работи од овошо што ќе озборува за оно за кој што се моле, за своите близки и далечни. Ние благословуваме во името на Исус. Викаме така Амин. Амин. Да благословен. Повели. Добро вечер. Да Јава вечер сакам да зборувам малку за духовната војна и духовното оружје што Бог ни ги дава. Пошто ние како духовен народ, така да речено христијани, што сме крстени у Бог, у Божјиот дух, често пати и сите ние а, така се разочараме многу пати. Иако, сме, иако знаеме дека сме крстени, дека сме го добиле спасението од Христос, кога ќе откриеме дека сме го примале дар, преку кој Исус Христос од нашиот Бог не вооружа со духовното оружје за одбрана и за напад. Ама сепак, Се уште мора да се бориме со гревот и тога и малку така кога дојде тешко почнеме да да се бориме, да протестираме, да викаме ва Боже, уште ли тоа зашо сега па уште да се бориме, нели сме ослободени, нели а да се признаеме дека никој не сме ослободени уште чисто начисто од грео и не можеме да се ослободиме ако не Исус Христос не не штите со неговата со неговиот дух. Амин. Само преко него можеме да се ослободиме со тоа оружје духовно он што ни го дава. И затоа прво ќе сепак мора уште да се бореме. И прво ќе почнам со стих од Римјаните 6 шести стих 6 7 и 8 глава. Да го прочитаме. Шеста глава, шести, седми и осми стих. Што пак да речеме? Ќе останеме ли во гревот за да се на за да се наголеми благодат? Никако. Ние кои сме умреле за гревот, како да живееме во него уште. Како, како да живееме во него уште, Павло. Зар не знаете дека сите оние што бевме крстени во Исус Христос, во Неговата смрт бевме крстени. И така ние се погребавме со Него преку крштевањето во смртта, за да можеме, како што Христос воскресна од мртвите, преку славата на Отецот и ние така да живееме нов живот. Зошто ако сме сраснати со него во еднаква смрт ќе бидеме соучесници и во, воскрес... во воскресението. Знаејќи дека нашиот стар човек е раснат со него за да биде уништено грев за да биде уништено гревовното тело, па да не бидеме веќе робови на гревот. Бидејќи кој е мртов, тој е ослободен од гревот а, ако сме умреле со Христос, верувам дека со Него и ќе живееме. Амин. Значи, ако сме ние со Христос умреле заедно, на крсто кога он отидел за нас да не спасе, ако сме и ние кога се крештеваме во водата, нашиот стар човек што у нас бил, полн со гревови, пун со протести, ние сме го тај човек погребале, ние мора да знаеме дека и ќе воскреснеме со Него и ќе живееме во Неговиот дух. И така ние сме под благодатта Божја, а тоа не му е угодно на ѓаволот, И многу често тој лукаво не напаѓа со сеопфатна војна на земјата, со своето организирано царство со кое владее сатаната. Значи, Гјаволо секој момент демне над нас, тие што сме крстени. Секој момент демне и само гледа од која страна да не нападне. Малку ако не внимава. Еден ден да не се помолиме, или да гјаволо одма е тука. Одма ставе суми во нашиот мозок, некој негово оружје, некој негово стрела пратена ке нашиот мозок. И за тоа треба ние секојдневно да бидеме со Христос, да бидеме со Светиот Дух и да се молиме со молитви, да бидеме спремни. Тоа е царство на зли. Дјаволот е царство на зли духовни, духовни битија, а главниот штаб се наоѓа во небесните подрачја. И кога ќе начека момент, пошто тој секогаш не демне, од секаде, тој напаѓа. Напаѓа со сомнежи, со измами, со гради и гради упоришта на предрасуди и невери, за да не оддалече на секој начин од вистината на Евангелието. Значи, тој ми скористе право ни стај некој сомнеш. Па зар во ка мора ја да бидам? Зар ја секоја недела мора да одам на црква? Зар ја секоја недела мора да славам? Јас цели мора да се молам? Па добро ми е сега, зашо да се молам? Он само ги пушта тие стрели у нашите, у наши уми. А сите ние добро знаеме дека бојното поле секогаш се човечките умови. Но откако ке, ке го примиме Исус Христос во нашите срца, го примаме и спасението во Христа. Исто така преку Христа добиваме спасение и ослободување од гревовите. Добиваме и задача од Бог со тоа, да го шириме Евангелието и да ги срушиме упориштата на сатаната. Ние на секој начин мора да, да се бранеме, да гледаме на секој начин да ги срушиме тие упоришта на сатаната. Оти тој секогаш това со граде упориште во нашите умови. За да ја исполниме оваа задача, постојат а, два начина кои ни се дадени од Бог. Како прво, мора да знаеме дека Исус Христос на крстот целосно ја извојува победата над ѓаволот за нас и сега ние треба одговорно со вера да ја пренесуваме и применуваме победата која Исус ја извојува. И вториот услов правилно да го употребуваме духовното оружје со кое Бог не вооружа, зашто војната што ја водевме не е телесна војна, туку е духовна војна. Телесната војна се знае, убивање, клање, оружје, ама духовната војна е потешка. Треба со умот да се бореме, со духот наш да против сатаната. И затоа Бог ни даде два вида духовно оружје. Едното за одбрана, а второто за напад. Тој не ни даде само за одбрана, туку и за напад имаме оружје од него. Како прво, тој нас ни даде вооружане со оружје за одбрана, даде ни го појасо на вистината. Ние треба да почнеме да се вооружуваме од почетокот со појасо на вистината. Секогаш да кажуваме вистината и само вистината, па макар и колку да е болна вистината, треба да се кажува вистината. Како второ, тој ни даде оклоп на праведност Напред сме заштитени ке срцето, заштитени со оклопо. Дадени го, дадени ги и чевлите, да сме подготвени секогаш за евангелизација. Треба да бидеме секогаш подготвени. Кај да сме? На улица, у установа, ма кај да сме, треба секогаш да, да се доближиме на некоја душа што сака да слушне за Бог, да се спасе. Треба да евангелизираме секогаш. Дадени го и шлемо на спасението Штитот на верата го имаме исто. Мечот на духот кој има две острици, а тоа е, знае се кој меч, што продиран из месото до коска. Мечот со две острици е Божјото Слово. Ако го немаме него читано, ние сме изгубени. Или ако не се читаме дневно, барем понешто да се подсетиме него, ние сме изгубени без него. А, а, и ако не сме вооружани со сите делови од ова оружје што е за одбрана, а особено ако него носиме стално со нас мечот на духот, нема во целост да сме заштитени од ѓаволот и нема во целост да го изфрлеме од нашето присуство. Отимаме незаштитен дел за нас. Грбо наш останува незаштитен и затоа Бог ни кажува да се сплотиме еден до друг да бидеме уцврстени, а да избиени, да се молеме еден за друг, секогаш да се заштитуваме. Само и можеме да обстанеме како браќа и сестри и да се заштитиме незаштитени од дел. Сега ќе прочитаме во Ефесијаните 6 глава од 10 до 18 стих. оружјето што ни го дава Бог. Браќа, засилувајте се во Господа и во силата на неговата моќ. Облечете се во сето оружје Божјо за да се одржите против ѓаволското лукавство. Зашто нашата борба не е против крв и тело, туку против началствата, против властите, против световните управители на темнината, на темнината од овој век, против Па, поднебесните духови на злобата. Поради тоа, примете го оружјето Божјо, за да можете да се браните во лош ден, та откако ќе победите, да се одржите. И така, стоите откако ќе се опашате со вистината и ќе се облечете во оклопот на праведноста. И нозите да ви бидат обуени во подготвеност да благословите мир, а на це земете во штидот на верата со кој ќе можете да ги изгаснете сите вжештени стрели на лукавиот. Земете го и шлемот на спасението и духовниот меч, кој е Словото Божио. Со секаква молитва и молба, во секоја пригода молете се во духот. Затоа, бидете постојано будни со сето настроено, со сета настроеност и молитва за сите свети. И како што вели Словото, Бог не ни даде дух на страх на нас. Тој ни даде дух на сила. Па така, Бог ни даде, не ни даде само оружје за одбрана, зашто кога ќе ги ставиме сите делови од оружјето за одбрана, ние не сме целосно заштитени, а тоа е грбот, затоа сите ние браќа и сестри по дух треба да се збиеме во густи редови, да се познаваме доволно и да се молиме еден за друг секогаш и да, го, и да ги штитиме нашите грбови од непријателот. Браке и сестри, дали некогаш сме се запрашале Дали треба да се скриеме под оружјето за одбрана и само да чекаме во заседа, да се бранеме и да стоеме, да гледаме да се скриеме, како што правиме, ки се скрием тамо нема да ме видат, Ке направи ово го направи, ај ќе се скрием, нема да ме видат, ама има ден што ни гледа, што стално ни гледа, а тоа е Бог. И не треба да се криеме Затоа Бог не даде на нас и оружје духовно што треба да напаѓаме со него. Сега да прочитаме еден стих од Коринтијаните, 10 глава, 3, 4 и 5 стих. Коринтијаните, 10 глава, 3, 4 и 5 стих. Зошто иако во тело живееме, телесно не се бориме. Оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта Божја станува мокно за рушење тврдини, со него ние уништуваме, ги уништуваме мудрувањата. И секоја горделивост што се крева против познанието за Бог и го зарогува секој ум за да му биде покорен на Христа. оружјето за напад кое Бог ни го даде, тоа е најјакото оружје со кое можеме ние да ги рушиме тврдините на ѓаволот, тоа се молитвата, славењето, проповедањето, сведочењето, сите тие оружја се дадени од Бог за напад на ѓаволот. А едно од најмоќните оружја е молитвата. За молитвата нема ограничување. Ни во времето, ни во растојанието можеме да можеме да се молиме каде и да сме и кога и да посакаме. Молитвата е како некој проектил надејно кога ќе го кога ќе се истрела од тај континент до другиот континент. Со молитвата во секое време можеме да ги напаѓаме упориштата на сатаната, дури и во небесата. И сега едно има еден а, такво стих од дела апостолски во кој вели да погледнеме примерот кога кралот Ирод ја прогонува црквата. Еден од водачите по име Јаков е убиен од Ирод, а Петар е уапсен и планот е да го погубат и него после празникот Паска било тоа. Планот е да го погубат, погубат и Петар. Ама кога разбрала црквата, и така целата црква искрено се молеше и дење и ноќе, и зашто молитвата само дење не се доволни тие молитви. И затоа некојаш треба да се молеме и ноќе со поголема и посилна вера во молитвата. За Бог да ја ослободи побрго неговата интервенција, побрго да интервенира. Он сами знае дека ние во каква тешкотија сме кога шом и ноќе стануваме да се молиме, што и ноќе седеме будно и се молиме. И затоа црквата се молила, сложно сите сплотени, и Бог ја ослободил со надприродна интервенција, го ослободил Петар, спасил го од кралот Ирод. Во Словото пишува дека ангелите се испратени од Бог за нас. Ама ангелите нема да дојдат ако ние од срце и со вера не пробиваме во молитвите. Туку само така празно се молиме. Боже, тоа ми треба, дај ми, Боже, во ми треба. И само телесно тражиме. И треба со духовна молитва и со вјака вера да се молиме за Бог да ги, за ангелите да делуват, треба сите да знаеме дека само силната молитва упатена од повеќе души, кога повеќе души ќе се молиме, тога и Бог одговара пообразно на молитвата. Пробива молитвата тоа е пробива цврсто низ сатанските упоришта, пробива и а, сатанското царство е урнато и Бог ги ослободува Божите ангели и интервенцијата негова. браќи и сестри, така и јас ве молам да се сплотиме еден за друг, да се молеме, со Божја моќ и силна молитва, да напаѓаме први на сатанските упоришта преку молитви. Први ние да напаѓаме, да не чекаме он да не напаѓа. Преку славење. Исто и славењето е напад на сатаната. На него не му е угодно кога ние пееме за Бог и славење, а на Бог му е тоа угодно. И тоа многу му е угодно. Сведочењето исто така, кога ќе сретнеш некој, посведочи за Бог, што си ти доживеал од Бог, што сам добила јас, што ќе Бог може да направи, какви чуда Бог може да направи, за да допре до тај човек, што никогаш не го е спознал Бог, и тај да сака да разбере нешто. И само така ние можеме со такви напади да ги урнеме упориштата на ѓавол со, сил, со силните оружја што Бог ни ги дава за одбрана и за напад. И затоа јас секогаш велам, секогаш кажувам и на секој, и секогаш ја и пеам таа песна дека Исус е победникот. Тој ја извојува нашата победа, а сатаната е сгазен и секогаш И секогаш на нашиот мокен и милостив Бог да му дадеме слава и почит, пошто тој не ослободи од гревовете, тој не тој не го даде спасението, а сега ние како ќе растеме у него и како ќе се развиваме, како ќе му даваме слава, тоа се зависи од нашиот духов дух што е внатре во нас, духовниот човек што е новиот човек што сме го примале. Амен. Браќа, па Бог сега за сега толку скоро скорашно се уште. Амин. Фала му и слава му на Бог и нека допира многу нови Супер, супер. Господ те благослови да имаш многу души што ќе ги добраш преку тоа што ќе се сведочи и моле.